สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสจร้อยเฟมร้อยหกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรณ์อภิปุโนเวลาเรามาพบปะพูดคุยกันนั้น เรื่องราวที่เรานามาพูดคุยกันทั้งหมดเลย ก็เป็นธรรมะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดท่านผู้ฟัง ที่ได้ค้นคว้าบำเพ็ญบารมีมา ก็คือถ้าบางคนคิดว่า การค้นคว้ามันเป็นบารมีเนี่ยมีแค่ 6 ปีในช่วงที่ทำธุรกรกิริยา อย่างเรื่องในพุทธประวัติที่เราทราบๆกันเนี่ยมันยังไม่ใช่แค่นั้นแต่จริงๆมันมากกว่านั้นมากนะพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงเรื่องที่ว่าให้มาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้เนี่ยคือเหตุที่จะให้มาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้แหมมันเยอะแยะมาก มันใช่แค่ช่วง 6 ปีนั้นแต่ช่วง 6 ปีนั้นก็คือช่วงเวลาที่อยู่ในชาตินั้น ในการที่จะออกบวชแล้ว ทำความเพียรในการที่จะตรัสรู้สัมมาสัมพุทธญาณแต่ก่อนหน้านั้นนะชาติก่อนก่อนนู่นก่อนก่อนโน้นก่อนก่อนนู่นและก่อนก่อนโน้นได้สร้างเหตุหลายอย่างหลายประการได้ตั้งความปรารถนาไว้ ได้ตั้งเป้าไว้แต่ว่าจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพอได้ตรัสรู้สัมมาสัมพุทธญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว สอนความรู้นนคือรู้เยอะมากละ่ะ ท่านพระพุทธเจ้าของเราความรู้นี้เปรียบเท่ากับ ใบของต้นไม้ที่อยู่ในป่าทั้งหมด แต่สิ่งที่สอนในช่วง 45 ปีนะเท่ากับใบไม้ในหยิบมือ ในกำมือ ในใบไม้ในกำมือก็คงจะ 10ใบ20 ใบอย่างมาก แต่ใบไม้ในป่า ใบไม้ในต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยมันเยอะกว่ามากนะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลย เปรียบเทียบกับความรู้ที่ได้สั่งสมมา ได้เรียนมาได้รู้มาเยอะแยะมาก แต่สิ่งที่สอน ในช่วง 45 ปี เนี่ย คือความรู้ตรงนี้นะที่อยู่ในกำมือนี้นะที่เราได้ยินได้ฟังกันในพระสูตรเรื่องราวต่าง ๆ ที่มาในพระไตรปิฎกนี่แหละนะรู้แล้วมาบอกมาสอนอยู่ในช่วง 45 ปี ความรู้ที่รวบรวมกลั่นกลองมาแล้วทั้งหมดแต่บูฟัง มันเหลืออยู่แค่ตรงนี้นะตรงที่เรียกว่าเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นสุดยอดของคำสอนของพระพุทธเจ้า บางทีท่านก็ใช้คำว่ากองศีลศีลขันกองสมาธิกองปัญญาเพราะว่าศีลนี่มันก็มีหลายอย่างหลายข้อหลายแบบ แต่ก็เรียกเอามากองกองรวมกัน ก็เรียกว่าเป็นกองศีลสมาธินี่ก็มีข้อปฏิบัติรายละเอียดต่าง ๆ มากมายเราก็มากองรวมกันในเรื่องของจิตบางทีก็ใช้คำว่าจิตบ้างบางทีก็ใช้คำว่าสมาธิบ้าง ส่วนเรื่องของปัญญาการเห็นตามที่เป็นจริงนี่ก็มีแง่มุมเยอะแยะ แล้วก็เอามากองรวมกัน ก็เรียกว่ากองปัญญา รวมกัน3 อย่างนี้เรียกว่าศีลสมาธิปัญญา ถ้าเราจะแตกออกแยกออกไป แล้วก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นอริยมรรคมีองค์8ศีลก็สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวาจา สมาธินั่นคือเรื่องของจิต ก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติ แล้วก็สัมมาสมาธิ ส่วนเรื่องของปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิ แล้วก็สัมมาสังกัปปะ ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสุดยอดคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงเน้นในการที่จะให้เราทำให้เราปฏิบัติ ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่มากเลย แต่เป็นเหตุที่เราจะต้องสร้างต้องทำ โดยได้เคยเปรียบเทียบเอาไว้ในเรื่องของกิจของชาวนาท่านผู้ฟังนวกิจที่ชาวนาก็จะต้องทำเนี่ยก็คือการเตรียมดิน การหว่านพืชนการที่ไขน้ำเข้าไขน้ำออก กิจหลักๆนะที่เขาจะต้องทำมี3อย่างตรงนี้ แต่ว่าเขาจะไปหวังว่าให้ ข้าวงอกวันนี้ งอกพรุ่งนี้หรือว่าสุกวันนั้นวันนี้จะเกี่ยววันนี้เนี่ยมันไม่ได้ มันก็จะมีเวลาที่ข้าวนั้นเปลี่ยนแปลสภาพไปตามฤดูกาลพระส่วนนี้พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติของเรานั่นเอง ว่าจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเหตุที่เราสร้าง แต่การที่เราจะบรรลุวันไหน ข้ามล่วง พ้นสิ่งที่เป็นอาสวะกิเลสได้เมื่อไหร่อันนั้นเป็นเรื่องของอินทรีย์ที่จะค่อยแก่กล้าขึ้น สะสมขึ้น เหมือนต้นข้าวที่จะค่อยแก่ขึ้น แก่ขึ้นตามเวลาของมัน จิตใจของเราที่ปฏิบัติไปตามศีลสมาธิปัญญา มีความแก่กล้าขึ้นของอินทรีย์ในการที่จะตรัสรู้ทำได้ มันก็จะเป็นไปตามลำดับของมัน แต่ถ้าเคยตรัสเรื่องนี้เอาไว้ในอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย กิจของกระบดีชาวนา ที่เขาจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้สามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือกระบดีชาวนานั้น จะต้องรีบรีบไถคราด พื้นที่นา ให้ดีเสียก่อน ครั้นแล้วก็รีบรีบปลูกพืช ครั้นแล้วก็รีบรีบไขน้ำเข้าบ้างไขน้ำออกบ้างภิกษุทั้งหลายกิจของขราบดีชาวนา ที่เขาจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้แหละ ก็แต่ว่าขราบดีชาวนานั้น ไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพ ที่จะบันดาลว่าข้าวของเรา จงงอกในวันนี้ ตั้งท้องพรุ่งนี้ สุขเมื่อรืนนี้ ดังนี้ได้เลย ที่แท้ย่อมมีเวลาที่ข้าวนั้นเปลี่ยนแปลสภาพไปตามฤดูกาล ย่อมงอกบ้าง ตั้งท้องบ้าง สุขบ้าง Because there are these three urgent tasks of a farmer: what tree, h First, the farmer swiftly yet thoroughly plows the field, and swiftly yet thoroughly harrows it. Next, he swiftly sows seeds, and then he swiftly irrigates and drains the field. There are the three urgent tasks of a farmer. However, this farmer has no psychic potency or spiritual might by which he could command, "Let my crops start growing today, let them mature tomorrow, let them bear grain the day after tomorrow." But with the change of seasons, there comes a time when the crops grow mature and bear grain ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ฉันใด ก็ฉันนั้น กิจที่เธอจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้สามอย่างคือการสมาทานการปฏิบัติในศีลนันยิ่ง การสมาทานการปฏิบัติในจิตนันยิ่ง และการสมาทานการปฏิบัติ ในปัญญายิ่ง กิจที่เธอจะต้องรีบทำ มีสามอย่างเหล่านี้ แต่ว่าเธอนั้นก็ไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่า จิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่มีความยึดถือในวันนี้ หรือพรุ่งนี้ หรือมะรืนนี้ ดังนี้ได้เลย ที่แท้ย่อมมีเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อเธอนั้น เมื่อปฏิบัติไป แม้ในสีนั้นยิ่ง ปฏิบัติไป แม้ในจิตนั้นยิ่ง และปฏิบัติไป แม้ในปัญญาอันยิ่ง จิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่มีความยึดถือได้เอง so too pikus there are these three urgent tasks of a piku what three the undertaking of the training in the higher virtuous behavior, the undertaking of the training in the higher mind, and the undertaking of the training in the higher wisdom. These are three urgent tasks of a Epicurus. But one has no psychic potency or spiritual might by which he could command, "Let my mind be liberated from the tense by non-clinging today, or tomorrow, or the day after tomorrow." Rather, as one trains in the higher virtuous behavior, the higher mind, and the higher wisdom, there comes an occasion when his mind is liberated from the t e n s by non clinging ประเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงสำเนียกใจไว้เถิดว่า ความพอใจในการสมาทานการปฏิบัติ ในสีนันยิ่งของเราต้องเข้มงวดสม่ำเสมอ ความพอใจในการสมาทานการปฏิบัติ ในจิตนันยิ่งของเราต้องเข้มงวดสม่ำเสมอ ความพอใจ ในการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งของเราต้องเข้มงวดสม่ำเสมอพวกเธอทั้งหลาย พึงสำเนียกใจอย่างนี้ Therefore, pickles, you should train yourselves thus. We will have a keen desire to undertake the training in the higher virtuous behavior, the training in the higher mind, the training in the higher wisdom. It is in this way that you should train yourselves. พิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยนิ้วมือ หรือรอยนิ้วหัวแม่มือ ย่อมปรากฏอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของพวกช่างไม้ หรือมือของพวกช่างไม้ แต่เขาก็ไม่มีความรู้ว่าด้ามเครื่องมือของเราวันนี้ สึกไปเท่านี้ วันนี้ศึกไปเท่านี้ วันอื่นๆศึกไปเท่านี้ เท่านี้ คงรู้แต่ว่ามันศึกไปศึกไปเท่านั้น ข้อนี้ฉันใด ก็ฉันนั้นคือเมื่อเธอตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่ ก็ไม่รู้อย่างนี้ว่า วันนี้อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้ วันนี้สิ้นไปเท่านี้ วันอื่น ๆ สิ้นไปเท่านี้ เท่านี้ รู้แต่เพียงว่าสิ้นไป ในเมื่อมันสิ้นไป สิ้นไป เท่านั้น Because when a carpenter or a carpenter's apprentice sees the impression of his fingers and his thumb on the handle of his axe, he does not know I have worn away so much of the adder's handle today, so much yesterday, so much earlier. But when it has worn away, he knows that it has worn away. So too, when one is intent on development, even though he does not know, I have worn away so much of the tenth today, so much yesterday, so much earlier. Yet, when they are worn away, he knows that they are worn away. หรือเปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรที่มีเครื่องผูกทำด้วยหวายอยู่ในน้ำตลอดหกเดือนแล้ว เขายกขึ้นบนบกในฤดูหนาว เครื่องผูกเหล่านั้น พึงอยู่กับลมและแดด ชุ่มแฉะอยู่ด้วยหมอกอันดับชื้น ย่อมยุบตัวเบื่อพังไปโดยไม่ยากเลย ข้อนี้ฉันใด ก็ฉันนั้น คือเมื่อเธอตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่ เครื่องร้อยรัด คือสังโยชน์ ซึ่งเสมือนเครื่องหวาย ที่อบอยู่กับแดดลมและความชื้น ย่อมระงับลงระงับลงกระทั่งสูญสิ้นไป Pickles Suppose there was a seafaring ship bound together by lashing and had been worn away in the water for six months. It would be hauled up on dry land during the cold season, and its lashings would be further attacked by wind and sun, inundated by rain from a rain cloud. The lashings would readily deteriorate and rot away. So too, when one is intent on development, his fetters readily collapse and rot away. พิสุทั้งหลาย การเจริญภาวนาอยู่โดยแน่นอน เธอไม่ต้องปรารถนาว่าโอ้หนอ จิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่มีอุปทานเถิดดังนี้ จิตของเธอนั้นก็ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่มีอุปทานคือความยึดถือได้เป็นแน่ ข้อนั้นพระเหตุไรเล่าพระเหตุว่า คือมีการเจริญสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้า พละห้า โพชฌงเจ็ดและอริยมรรคมีองค์ดเปรียบเหมือนฟองไข่แปดฟองสิบฟอง หรือสิบองฟอง อันแม่ไก่กกดีแล้ว พลิกให้ทั่วดีแล้ว คือฟักดีแล้ว โดยแน่นอน แม่ไก่ไม่ต้องปรารถนาว่าโอ้หนอ ลูกไก่ของเรา จงทำลายกระป๋อฟอง ด้วยปลายเล็บเท้า หรือจะงอยปาก ออกมาโดยสวัสดีเถิดดังนี้ ลูกไก่เหล่านั้น ก็สามารถทำลายกระป๋อด้วยปลายเล็บเท้า หรือจะงอยปาก ออกมาโดยสวัสดีได้โดยแต่ฉันในกะฉันนั้น Bhikkhus, when one is intent on development, even though he does not form the which, may my mind be liberated from the tens by non-clinging. Yet his mind is liberated from the tens by non-clinging. For what reason? Because of his development. Development of what? of the four establishments of mindfulness, the four right strivings, the four bases of psychic potency, the five spiritual faculties, the five powers, the seven factors of enlightenment, and the noble eightfold path. Suppose there was a hen with egged ten or twelve eggs that she had properly covered, incubated, and nurtured, even though she might not form the witch. May my cheeks pierce their shells with the points of their claws or beaks, and hatch safely. Yet the chicks are capable of doing so. For what reason? Because the hen has properly covered, incubated, and nurtured her eggs. ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง จะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตาม ถ้าเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิแล้ว ชนเหล่านั้น ถ้าแม้ประพฤติปฏิบัติ โดยหวังผลก็ต้องได้รับผล ถ้าแม้ประพฤติปฏิบัติ โดยไม่หวังผล ก็ต้องได้รับผล ถ้าแม้ประพฤติปฏิบัติ โดยทั้งหวังผลและไม่หวังผล ก็ต้องได้รับผล ถ้าแม้ประพฤติปฏิบัติ โดยหวังผลก็ไม่ใช่ ไม่หวังผลก็ไม่ใช่ ก็ยังคงต้องได้รับผล ข้อนั้นพระเหตุไรเล่า พราะเหตุแห่งการได้รับผลนั้นเป็นสิ่งที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้กระทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบกาย Whatever recluses and Brahmins have right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. If they make an aspiration and they lead the holy life, they are able to procure fruit. If they make no aspiration, and they lead the holy life, they are still able to procure fruit. If they both make an aspiration and make no aspiration, and they lead the holy life, they are still able to procure fruit if they neither make an aspiration nor make no aspiration, and they lead the holy life, they are still able to procure fruit. Why is that? Because that right path is a proper method of procuring fruit. คือเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการน้ำมันสาะหาน้ำมัน ถ้าเขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางพระพรมด้วยน้ำแล้วขันเรื่อยไป เรื่อยไป แม้บุรุษนั้นจะทำความหวังทำความไม่หวังทั้งทำความหวังและไม่หวัง ทั้งทำความหวังก็หาไม่ได้ทำความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ตาม เมื่อเขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคันอยู่เรื่อยไป เรื่อยไป บุรุษนั้นก็ต้องได้น้ำมันอยู่นั่นเองข้อนั้นเรศไรเล่าเพราะเหตุแห่งการได้น้ำมันนั้น เป็นสิ่งที่เขานั้นได้กระทำแล้ว โดยลึกซึ้งแยบกาย Suppose a man needing oil, seeking oil, wandering in search of oil, were to heap up sesamum flour in a tub sprinkle it all over with water, and press it. Then, if he make an aspiration and act thus, he would be able to procure oil. If he make no aspiration, or both make an aspiration and make no aspiration, or neither make an aspiration nor make no aspiration, but if he were to heap up sesame flour in a tub, sprinkle it all over with water, and press it, he would still be able to procure oil. Why is that? Because that way of acting is a proper method for procuring oil. หรือเมื่อบุคคลผู้ต้องการน้ำนม รีดน้ำนมจากนมแม่โคลูกอ่อน หรือบุรุษผู้ต้องการเนย ปั่นเนยจากนมที่หมักเป็นเยื่อแล้ว หรือบุรุษผู้ต้องการไฟ สีไฟจากไม้แห้ง ก็ย่อมได้รับผลตามที่ตนต้องการ แม้จะทำความหวังหรือความไม่หวังก็ตาม เพราะเหตุแห่งการได้รับผลนั้น เป็นสิ่งที่เขากระทำแล้ว โดยลึกซึ้งแยบกาย Or suppose a man needing milk, seeking milk, wandering in search for milk, were to pull a recently calved cow by her udder, or a man needing butter, seeking butter, were to pour curd into a churn and churn it with a churning stick. Or suppose a man needing fire, were to take an upper fire stick and rub a dry sapless piece of wood with it, whether they make an aspiration or make no aspiration, they would still be able to procure fruit. Why is that? Because that is a proper method for procuring fruit. นอกจากเรื่องของกิจของชาวนา ที่พระพุทธเจ้าได้เคยเปรียบเทียบเอาไว้ ว่าเราจะต้องปฏิบัติในเรื่องของศีลสมาธิปัญญารายังนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องมาให้ฟังกันด้วย นั่นคือมาจากในพระสูตรหลาย ๆ อย่างนในแต่ละที่แต่ละอันรวบรวมมากันมา ในเรื่องที่เกี่ยวกับที่เราจะไปคาดหวังว่า ให้การบรรลุของเรานะมันได้ผลวันนี้วันนั้นมันต้องได้นะไม่ได้ไม่ได้ต้องได้นะการคิดอย่างนี้มันมันจะทำให้จิตใจของเรามันฟุ้งซ่าน จะทำให้จิตใจของเรานั้นมันขาด จากสมดุล แต่เราให้เป็นผู้ที่เห็นโดยปัญญา เห็นด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งว่าเฮ้บางทีเรื่องของการบรรลุมันก็เป็นไปตามการเวลา แต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเราสร้างเหตุ นั่นคือเรื่องของการปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา เหมือนแม่ไก่สร้างเหตุ ในการที่จะกกฟักไข่ไว้อย่างดี เหมือนชาวนาสร้างเหตุในการที่จะหวานข้าว การที่จะรักษาระดับน้ำให้ดี หรือเหมือนอย่างคนที่เขาสร้างเหตุในการได้น้ำมัน สร้างเหตุในการได้นม สร้างเหตุในการได้เนย สร้างเหตุในการที่จะได้ไฟขึ้นมา เขาก็จะต้องได้สิ่งต่างๆเหล่านั้น ซึ่งเหตุของแต่ละอย่างมันก็แตกต่างกันไป ในวิธีการที่ทำให้ถูกต้องมันก็แตกต่างกันไป ถ้าเราไปรีดนมจากแม่วัว ที่มันไม่มีลูกมันก็จะไม่ได้นมละ่ะ เราก็จะต้องทำให้มันถูกเหตุ ถูกขั้นตอน ซึ่งเหตุขั้นตอนต่างๆ ที่พูดถึงในที่นี้ ในการที่ใครสักคนใดคนหนึ่ง จะบรรลุธรรมขึ้นมาได้ เหตุขั้นตอนเหล่านี้ก็คือการปฏิบัติตามศีลสมาธิ แล้วก็ปัญญา ศีลสมาธิปัญญาบางทีก็เรียกว่าศีล จิต ในเรื่องของจิต มีสมาธิด้วย มีเรื่องจิตแบบอื่นๆ ด้วย แล้วก็ปัญญาเป็นสิ่งที่เราจะต้องเพียรในการที่จะตั้งเอาไว้ทำเอาไว้ เรื่องของมรรคท่านผู้ฟังคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละ เป็นเรื่องที่จะต้องทำให้มากๆ ทำให้บ่อยๆ ทำให้มีความเจริญ เราทำมากทำบ่อยทำให้เจริญแล้วในการที่จะละกิเลสละตัณหา กำจัดเจ้าอาวิชชา มันจะเกิดขึ้นได้ นั่นคือนิพพานนั่นเอง นิพพานเป็นที่ที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชา ดับสนิท ดับเย็น ความเย็นความสนิทตรงนี้นั้นเป็นผลของการที่เราทำตามมรรคอยู่อย่างบ่อยๆนั่นเอง และท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอใด ๆ เกี่ยวกับรายการ ในรูปแบบของการฟังชนิดที่เป็น 2 ภาษานี้ ก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้ โดยส่งเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตร ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกนี่แหละ เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์นนก็ไปที่เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a com ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโนเจริญพร